twarabibasezeraniye mu ndwi iheze isango rirageze mu ndwi iheze twari ku kiyago cerekeye ihinyanyugwa ry'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi uko twabisezeranye rero tubigarutse ko n'abatumire ni babandi mu buhinga bw'ivyuma mbanza bamenyeshe ko ubutuma tuvuga mu katwumva ari Serafina Hakizimana uhagarikiye ikiganiro ni Charles Makoto Jerome Nenzimana kiremesheje ni jenda kiremesheje tukaba kumwe rero n'ababatumire batatu nabo ni honorable Jean de Dieu Mutabazi arongoye kandi yaserukiye muri kino kiganiro umugambwe w'intadebukirwa aradebu ndakuramukije honorable Yambu Jerome ndoge kandi ndaramukije abariko baratwumviriza ndanabifuriza pasika nziza urakoze cyane turi kumwe kandi na honorable Leonce ngenda kumana icegera cy'urongoye umugambwe w'inzira guhemuka asabanya frodebu honorable ndakuramukije eh mwaramutse neza mu kiyago cyo kunywa aho twari tugezaho mu ndwi naho tubandanirije ni ku ihinyanyurwa shingiro mbega ingingo zohinyanyurwa nyamukuru zoba zerekeye iki hamwe bibaye ngombwa abatumire bacu bari batanguye kuvuga bimwe bimwe mu byo babona bikwiye guhinduka uno munsi rero turaraba mbega by'ukuri izo ngingo zoba izihe babona ko zikwiye guhinyanyurwa mbega ingingo zituma ibyiza shingiro ryisunga amasezerano y'amahoro yarusha izo nazo zoba zohinyanyugwa zigakogwa ko mbega icerekeye ibiringo by'umukuru y'igihugu coco cogarukwa ko mu ihinyanyugwa ry'ibiza shingiro uno munsi hari n'ibindi turabira hamwe mu bijyanye na vida bitigiri byo guserukirwa kw'amoko n'abakenyezi kumbure n'ibindi bitigiri bimwe bimwe byo kuzuriza inkewa akarusho ku byerekeye nk'ubutunzi cyangwa imibano twari twamaze kumvikana yuko ibyo bidashobora gutera ingorane ni ukuvuga ikintu bita le principe ko shingiro rihinduka igihe twari kumwe ejo ubundi twarumvika ati irashobora guhinduka hano rero hageze ku kintu eh, cerekeye ibiringo ni hamwe bamwe bavuga ati eh, reka ntidukomakome abandi ati reka ahubwo tukirabe kubera nk'uko muhejeje kukivuga turi ko turarondera ikintu cyotuma igihugu cyacu gitekana kigira sitabiti tuti rero turabe ingene atakintu na kimwe tuza kunyegeza atakintu na kimwe kiba tabu ni ukuvuga ikintu cyose kiriho tucumvikane nta kinyegezwa mu ibwiza ntiyagire ikinyegezwa aricyo gituma twaravuga tuti ubwa mbere turabona yuko iyo tuko turavugana duharira tugira iki hari abantu bavuga ati reka no kucereke ibiringo tubivugane aha reka kumbure imbere yuko tumanuka hari ikindi nacyo ibintu by'amakota tutireka nacyo nyine tukivugane nitwasanga kitarahishira rwose ngo tukihinduke basi turaza kukibangirako mugabo tukivugane hakaba n'ikindi rero kimwe bita cooptation ni ukuvuga kuzuriza gukwega abantu batagiye mu matora urazi kuko nari navuze ni kumengo hari abantu umengo iyarusha basa tubona umengo barabavaguriye tutireka turabe ingene kudutatura aricyo gituma eh, twavuga tuti kuri iri bwirizwa shingiro rero tuzoritora kuri referandumu turiye abene igihugu baheze badufasha ah, ah, reka rero tugende kuri kimwe kimwe ibyiza shingiro ritugenga uno munsi ryo kuwa cumi n'umunani ntwara n'umwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ritangura riti hisunzwe amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yi arusha ako kantu kuhava cyangwa kugumaho erega yari eh? ibintu bita amaviza amaviza ni ukuvuga yuko si si si iyo ntuzeye gusa baranisunga n'amasezerano y'ubumwe bw'abantu eh, eh, eh, baranisunga oya kuri arusha urabyumva ndiko ndako ndiko ndakubwira aho rero umuntu araheza akaraba ico babantu bita abatekinisiye du droit no kuvuga bamwe ba batunganya ba itegeko bagakura ko utuntu niwe bashobora kuvuga ati turazi neza ko ibwirizwa shingiro yisunza amategeko menshi n'ibindi mugabo hariho ibintu bakunda kwita ama expose de motif n'ibindi hariho ibijamwo n'ibitajamwo kirazira kikazirizwa ko hogira umugwi wokoresha ingufu mu kugira ibyo bwizwa nshingiro rihinduke ni mu gutwara igihugu mbere cyose cya kabiri twari tuvuga tuti hoba umwuka mwiza mu gihugu ku bintu bitari bike twadondaguye kugira bishobore gutuma ibwirizwa nshingiro bihinduka hisunzwe ya ngingo y'amajana abiri na mirongo icyenda n'icyenda rero turanavuga yuko tuti ibyerekeye intumbero n'ibintu mutazi ko aradondagura burya tuvuga tuti manda zizoba zibiri gusa hari impamvu byavuye ko iyo bitakihari tubanza kubivugana tukaraba ko itakihari tuvuga tuti abakenyezi nimiburi buri bazogira ibice 30 itatu kugira ngo igihugu cogorore leta yose yo mu Burundi itegerezwa kuzokwisunga intwaro ya demokrasi no kugwanya indwara mbi mwene ibi byo kwiba ubusuma ibiture n'ibindi iyo ni protokole ya kabiri protokole ya gatatu yavuga iti nta leta n'imwe isubire kwemererwa gufata abasirikare ngo ivuge ngo nabo mugambwe kanaka n'ab'ubwoko kanaka n'ab'intara kanaka kirazira kikaziririzwa hari ibindi bigabane usanga bijanye n'iby'agateka kazi na muntu hari bigabane bijanye n'iby'imigambwe hari bigabane bijanye n'iby'ubutegetsi hari ibigabane bijanye n'ibyo eh, gutora amategeko hari ibigabane bijanye n'iby'umutekano n'ibyo ubutungane ukamenya uti burya rero aho tugomba guhindura nabi abandi bakabimenya twaba twamubwiye ejo bundi ni uko abo bakorera ko ubutegetsi bataje twabwiye tuti burya nta mwana asoma umubyeyi ibwirizwa shingiro riguma rigendera munsi y'igitugu cy'amasezerano yarusha mu bigo mu mashyirahamwe adahana ibyiciro bya politiki hamwe byoba ngombwa guhinyanyura ibwirizwa shingiro aka kantu ko kwisunga amasezerano yarusha karakenewe je nibaza yuko umuntu yosoma ibyanditse. kandi tukagaragaza kubisoma tukabimenya ikibaje muri iki gihugu ni uko ikosa ry'abanyepolitike uravye iki protocole de ya kabiri chapitre ya mbere iyo protocole ivuga ingene ibwirizwa shingiro ribwirizwa kumera inyuma y'intwaro mfata kibanza none ivyo bisiguriye we uvyumvira nawe ico kibazo tumumbaza ati uje kumpinyuza kubisoma ko ari uko bimeze nuko bimeze we mm. nk'ibintu byanditse gutyo mm-hmm. bifatira ku vyanditse we Jerome kwitongo dusangiye uzogeza aha turumikanye naye nzogeza mu gusangira twumvikanyaho aho birashoboka mhm. hanyuma rero agacaba rero ingene bigenda birakurikiza zino mu ngiro kuko ahandi ho ugiye muri ibi bintu byo gushamarira bw'izo shingiro uvuga ngo ni intuze nk'uko yabivuze y'igihugu hari hari intuze demokarasi iyo maji rero yabaye kugira bisubiremwo mhm. ayo matora abe abantu bose bumve ko igihugu bagisangiye ivyo uteza kuvyubararako kuko igihe wuvuga par exemple ngo mpinduye ibi mugabo ngiye muri muri referendum kuko uzi yuko haro in majority shitora nyene we umva induru zisubiye kwaduka wocu bisigura gwiki eh umva induru zisigura gwiki urumva ari haca ubona haro generation ziriko ziravuka ziza kumenya ati harabaye passing ariko kugira ngo amasezerano y'arusha abarundi bayagire gwabo inyuma y'imyaka cumi 16 so gushikuza oya none ko akihari kikaja mu ngiro nimba baracerewe kuyamenyekarisha kugira abantu bagira appropriation bo bigira nu uko ejo bundi umwana yarutsu ariko karasoma histoire y'u Burundi kugira amyate barundi bagiye barasubiza hamwe gute mbega joho no twari igihugu mu minsi za nzubakira kumwumvikana fatiye kuki nzofatira kuki eh nzofatira kuki ndagaruka eh. agace kagira kabiri muri ibi bintu byo guhinyanyugwa. honorable jean de mutabazi ibyerekeye ibiringo by'umukuru w'igihugu mwibwirizwa shingiro impinyanyiro zo buno munsi zoshingirwa iki ikiringo kitarenga cange boreka umuntu akitoza kugeza igihe cyose azoba ashaka gutorwa ashobora gutorwa n'abanyagihugu ico nca ko jero mugabo nagira ngaruke ku tuntu tumwe tumwe rero ntegereza kumwibutsa niyibuke turi turandika iri bwiriza shingiro ni jyewe naserukira forodebu hariya muri ena igihe kadege alphonse azana la nosiyo n'abahutu n'abahutu b'imperekeza turaheza kandi twari twamaze kuva i turamwamira icyo gihe mugabo twari twamaze kuronka ubutegetsi gushikaho birananirana abatwa bonyine nibo bataniranye bujya arabyibuka yuko atari we yaciye atanga imuhoho aragenda aranka iri bwiza shingiro rwose rwose rero gushikaho yahavuye aratanga imihoho asubirizwa na ngenze buhoro ni ukuvuga yuko hariho ibintu uyu munsi dutegereza kubandanya tuganira gushikaho twumvikana abarundi bose bakanganya bakangana imbere y'amategeko bakanganya n'imigisha imbere y'amategeko iki ni ariko yavuze yuko ibyiza shingiro ryarinda gukingira ingewe nibyo ndabyemera kwitegeza zo mwita imperekeza nukubakingira gose eh. nukubakingira gose kubakingira ni umuntu bavuga ku byereka umutekano mu butegetsi mu butegetsi cyane eh. cyane ni ukukingira twumvikane kuri icyo ni ugukingira yatanze akarorero yavuze eh. ati uwo ati twitorere uko tubibona urashobora gusanga umutusi atazopfa atowe kubera abahutu aribo batora ari benshi atubonaho no kumwiyumvira mbega umutwe azotogwa ryari mu gihe abahutu bo bari benshi barimo batora oya arazi yuko ingene twaciye twumvikana eh. ingene tugira amalisite kandi ibyo nabyo n'ubu tutegereza gusubiya kandi tukicara hamwe yari muri eh. wale turari biri masezerano yarusha umva ndiko ndakubwira ndiko ndakubwira ayo masezerano eh, kandi eh, aha ngenda kumana aradi yuko muri g nta numwe yasinye avec reserve ibihugu amasezerano n'imyumvikano ibihugu byose ku isi yose bitwagwa na constitution ico rero nidusubire rero aho nagira ndamubwire nasoye kuza aravuga ngo igitugu kirakura eh. nigisumba izosi ngo inyundo irakura nisumbi yayicuze eh, eh, nagira ndamubwire yuko nta gihugu na kimwe ku isi gitwagwa n'amapakite n'amakoro n'amasezerano ibihugu bitwagwa sibo bwa mbere kiza muri ibi bihugu byacu byo muri afurika cyangwa iby'uburaya abadage barafise uko batoye abadage bavuze ati ubu ubutegetsi bufise umushikiranganje wa mbere nawe ibiringo vyiwe ibiringo vyiwe ni ntibiririmite ni ukuvuga si bibiri ngo biraheze aratwara akisubiriza uko agomba akisubiriza abadage nibo bari hejuru bamutoye bamwongeye arasura agatwara si cyo kimwe no bufaransa mu bufaransa n'ibiringo bibiri nturenza uri kurantegeraga mhm. jerome hanyuma nkaza mu bihugu byo muri afurika mm. twebwe iwacu mm. hariho ibihugu bavuga ati n'ibiringo bibiri nturenza aha muri afurika mm. ni za ghana mhm. ni tanzania hafi y'iwacu mhm. ni senegali uri kurantegera nkaheza nkatandukira ibindi bihugu muri afurika mhm. bivuga ati umwanya bakikwizeye guma ko wewe nuze nitwebwe tuzokwirukanira eh. ni kameruni mhm. n'u Rwanda ah, n'Ubuganda oya no kuyivuga n'Ubuganda na Zimbabwe abarundi nibo bari hejuru niko ndababwira nti abarundi nibo bari hejuru aho bazoshira eh. naho nyene oya intumbero y'umugambwe intumbero y'umugambwe eh. abarundi je mvuga abarundi nibo bari hejuru honorable Jean Dodier Mutabazi yaseruki mugambwe Radebu hamwe na Faustin Kumana yaseruki shira hamwe Parsem turi kwihinyanyugwa byibwirizwa shingiro tigo turabira hamwe ingingo zibereye guhinyanyugwa n'ivyohindurwa hamwe vyoba ngombwa ko rihinduka ubu rero turatandukiye ikibazo kijanye ubutegetsi bubereye Burundi mwavuze muti hari ubutegetsi bushobora kuba bushingiye ku cyane cyane ku mukuru w'igihugu hari n'ubushingira ku namashinga amateka hari n'ubushingira ku mushikiranganje wa mbere mukuru w'igihugu akaba nk'umwami agenda agenda hejuru ari hejuru y'inzego uno munsi ku honorable Jean de Mutabazi uburundi bubereye ubutegetsi ubuhe mu rugo mwadonagura abarundi nibo bari hejuru abarundi modele abarundi mu biganiro berutse kuba ico bazoto ico bazotora ati umuntu aza arisubiriza nico tuzofata abarundi mu biganiro nibatora ati uh, umukuru w'igihugu ntarenze zibiri uh, uh, honorable mutabazi abarundi mu biganiro reka kubera hagati mu gihugu Imucegeranyo cyegeranyo cyashyikirijwe bavuze yuko abarundi benshi bitabye biganiro bo basabye yuko ibintu by'ibiringo bifutwa mu bwiza shingiro abo nibo mu barundi muri ko abusanga abusanga bavuga ati reka dukore nk'u Rwanda nk'ubuganda nka Cameroon na Algeria n'ibindi abo nibo muri ko murashigikira namwe ko bazobitomoza kandi ndiko nakubwira ko turiko turaganira muri radio turacyanononsura turacavugana kandi mugabo atamashavu honorable Leonce ikibazo cy'ibiringo by'umukuru w'igihugu udashize mu shavu ibiringo byo mukuru igihugu byoshingiye bakarimbi canke twogira nk'ubudagi canke nka Uganda eh, twebwe intumbero irarashe mhm. mbe uwo muntu yoba ari imana Imana gushikaho bavuga bati uriko uratuka Kagame na Museveni uraraba neza kandi ari abagenzi bawe n'abagenzi Kagame na Museveni kandi ari abagenzi bawe kuri iyo nzira abantu bashobora gufata ingoho bagafata uburyo bw'igihugu bagume ku butegetsi gushikaho atazobakibona cumva mu Burundi abantu bashobora gutwara bariho ni benshi kandi abantu bagiye babisikanya ku butegetsi biraryoha n'abanyagihugu baraneze bavuga ati abantu nibahiganwa barabisikanya ejo bundi yarivuze neza eh, Faustin yavuze ati si umugambwe ikiringo umugomba uzotwara imyaka n'imyaka ko ni porogaramu yawo niyo gufata umuntu ngo ni imana kubera abantu bamuzeye ko utuntu gusa eh? ati azomba ikibanza azomba udufaranga ica kabiri burya ibintu gushika aho umuntu agira limiti y'amamanda abantu bakabisikanya iba ari evolisiyo muri demokarasi rwose iba ari intambwe ni ibihugu rero byinshi biyipfuza ariko bigorana ni intambwe ikomera umuntu ashikira kuko ibihugu byinshi bya afurika uzubirabe ibyo ariko aravuga hari ibihugu bifise abakuru bamaze imyaka myinshi ku butegetsi ku rwego rw'umukuru ugasanga rero ibintu biragora twebwe rero kubona icyo gihe twari iyo avanse twari twayigize badusubije inyuma iyo ntambwe turi ko turayigira iyo kugira igihugu kibe sitabure gutyo urabye n'ibihugu bya afurika biba bivuye mu mademokarasi ni intambwe mu bisaha ubu rero turatandukiye ikibazo kijyanye ubutegetsi bubereye i burundi mwavuze muti hariho ubutegetsi bushobora kuba bushingiye ku cyane cyane ku mukuru w'igihugu hari n'ubushingira ku nama amateka hari n'ubushingira ku mushikiranganji wa mbere mukuru w'igihugu akaba nk'umwami agenda agenda hejuru ari hejuru y'inzego uno munsi ku honorable Jean de Mutabazi uburundi bubereye ubutegetsi ubuhe mu rugo mwadona kijya kibanza cy'umukuru w'igihugu gitegerezwa guteka none ikibazo ni ugutoboye aho rero tubanze twumvikane yuko kijya kibanza turondera amaforumire atuma kijya kibanza gitekana gushika uyu munsi oya gitekane none tumaze imyaka ingana akabazo karatoka reka kugira ngo umenye ko kijya kibanza cyatekanye tumara umwanya muremure twese tudashihana tutagira iki tutarabe tukavuga ati ubu kiratekanye kijya kibanza kiratekanye yagatiwe n'ibyegera bya bibiri by'umukuru w'igihugu mhm. hanze umushyikiranganje wa mbere ibyo by'ibyegera bihave ubutegetsi busubire mu nama nshinga kugira gitekane uko eh, kugira ngo ubwambere na mbere gitekane tutegerezwa kubona neza y'uko tutariko umuntu azotogwa ibyo shingiro rizotogwa atamuntu azocajya kurasa no gutera induru kugira iki nk'ubu tutegereza kubanza kumvikana tuti ibwirizwa shingiro niryavuga iby'ibiringo gucya ntihagire umuntu azogenda ngo yidoge azokwemere aho abarundi bashitse hanyuma rero kugira ngo ndagutomorere sibyo kugira ngo ndagutomorere uyu munsi ntitugende ngo ngo dutangure gukorera ku mayipoteze tutaramenya sibyo umuga imigambwe yose uyu munsi nizeye yuko izoja mu matora sibyo ntituramenya umugambi uzotsinda rero ntituramenya umugambi uzotsinda ntiyagire abantu uwotsinda wose habe ubutegetsi bw'umushikiranganji wa mbere atanga raporo n'amashinga amateka mbega burya icyatumye tubyiyumvira iyarusha byarahetse icyo ni ukubwira cyo eh, kuraza uya ndi kudakubwira kuri gatonya ntuhave umvugisha ibyo navuga eske byaraheze kugira ngo tugire ibyegera bidushireho umushikiranganje eh, eh. umushikiranganje wa mbere eh. urazi neza ko umaze kuvuga kenshi yuko ibyegera bibiri bitwara uburyo bwinshi yavuze bw'umukuru w'igihugu butekanye tumaze kwihweza ivyo yadondaguye tukihweza ingene abakuru b'ibihugu bo muri Afrika bakoresha ubutegetsi baba bafise bahabwa n'ibwinwa shingiro ubwo butegetsi twa duha abakuru b'ibihugu baca bukoresha kwa kundi kubagize kudeta mm. usanga ataho batandukaniye mm. acakora kujya nyene uri bategezwa kuba abandi bashobora mm. kumubwira ati oya kandi yaza bakamukura ageze nabe yavuze ko ikibanza giteza gutekana yavuze ati umukuru w'igihugu atekane nta butegetsi nabo umuco wise sisiteme politike eh. uzoshiraho mu Burundi uwo mukuru w'igihugu agatekana abarundi badatekanye igihugu kidatekanye ntibishoboka yo tekana gute erega su umuntu ari mu ijuru hmm. ni ari kumwe natwe ari muri twebwe nuko gusa aronka amabanga kubaduza batatowe ntibikenewe ibyo abatwa kubashyamo batatowe ntibikenewe ibyo migambwe mito mito idashobora kuronka amajwi akwiye ntikenewe ibyo ntitwasanga duca tubikuramo rero mugabo twabanje guhajya kuri izo ntumbero twarabihaririye muri eh, sendeyi umwanya eh, eh, muremure komisiyo nasiyonale none mwabonye bikeneye gukurwa ibyo byose ntiyagire mu barundi urafise droit d'irenoncé vati jewe ndigire muri opposition ah, tugira duhanga mugabe ko ati komu rero twanka bya bindi ngo utsinze irera pour tout utsinzwe utsindwa eh, natse agira tuperdere uzoyironkeye amajwi y'abantu batanu ati nawe ndashaka kuja muri leta tuze turaharira porogaramu nzoza iraduha sete pour aussi je ko bishoboka kuko udakunda igihugu none yorihinyanyura ku nyungu zandi. n'ikibazo ntavuga udakuni uhari wese uko abantu bose bashaka guhinyanyura ibintu byose ku nyungu z'umugwi ni deparasima y'ingorane gusa mu minsi mikeya haraduka izindi ngorane kuko ibyatandukanije abarundi ntirishobora guhinyanyurwa ku neza y'abarundi bose iri bwirizwa nshingiro rihari riratuma eh, bimwe ariko aravuga inzego zitekana n'umukuru w'igihugu n'urwego n'abanyatekana kuko riratuma abantu begerana bakaganira bagasabikanya ubutegetsi Eh, atawukumiriwe abagabo abakenyezi abanyamigambwe abatwa abahutu abatutsi abo bose bakaja hamwe ariko rero uku ariko aravuga ati babikure byose duca dusubira muri zanduru nduru twarimo zo gukumira ariko icyo novuga naho nomushigikira nta bwirizwa shingiro nta masezerano yarusha ntatazohindurwa ibihe turimo ubu nibyo bidatuma bishoboka ntituba turi munsi y'ubusa umwizero mu njyamakerere nta mwizero uhari uko bariko barabigira ahubwo tugiye gusubira mu ngorane zikomeye sinza kuvuga cyo kimwe n'umugenzi wanjye rero mm. eh, kubera hari ibintu byinshi uyu munsi bidutandukanye mm. jewe ku bwanjye ejo ni heza mm. nabahaye akarorero k'ibihugu byahisemo ku ibiringo kuvuga ati ibiringo ndabipfuriza kuranirwa mu banyu no mu vyanyu naho butaha Una. mu n'ikiganiro cya radiyo isanganiro mu nama abarundi bashikiriza ibyiyumviro byabo ku byerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo burundi bwogorore